martxoak lauditu gaurko honetan astelena da eta hau berrion albistegian duzue. Iragan eh, asteburu honetako itzorduei errepasoa eginez hasiko dugu gaurko albistegian Ostiralean berdintasun aldarrikapenak musikarekin uztartu zituen emarrok izeneko ekimenak. Emakumeon askatasuna eta aukera berdintasuna aldarrikatzeko emarrok iragana oraina eta geroa izeneko erakusketa ikusgai paratu zuten musika eskolan eta zabalik osorik egonen da martxoaren amabostera bitartean, baina horrekin batera dokumental baten proiekzioarekin eta hainbat artisten emanaldiekin gozatu izan zuten bertaratuek, besteak beste rekoberi taldea, gaur ez taldeko julegoni eta idoia arraiza, depertur bantz taldeko edurne errea, ainara bilanuebarekin batera, eta afu taldeko oiana Fernandez, Mikel Lazkoz eta irati lautre izan ziren. Entzun dezagun edurne errea eta ainara bilanuebarekin baren emanaldiaren zatitxo bat eta hor hortxe beraz marrok jaialdiak, marrok ekimenak eman zuena, baina asteburu honetan ere berriozarko korrika batzordeak mi luze saioa egin eh, zuen lehiaketa honen bigarren edizioa izan zen herriko korrika batzordeak antolatu zuena eta labarga elkartean egin zuten larun batean ona hemen eh, saio horretako pasarte txiki bat. Nik esango dizkizuet lau, zazpi pertsona edo pertsona edo, bai? Eta zuek asmatu beharko duzuea hile horiak, hile gorriak alabeltzaranak diren. Naturala! Ahi bidez, zu zer zara? Eh? Ni, naturala! Baina, a ber, lehena, zintxan? Beltzarana. Bigarrena, David Beckham. Ile horiak. Marilyn Monroe. Igeoria. Martínez de Irujo. Beltsarana Teo. Igegorria. Pipi Galtzaluze. Igegorria. Eta Bangok. Bangok. Van Gogh. Beltzaranak direla esan Sintxan eta Martínez de Irujo. Eta biak dira Beltzaranak. Ilegorriak direla Teo Pipi eta Van Gogh. Eta hiruak ere ilegorriak dira. Bekan, ilorria dela esan duzu eta zuzena da. Eta Marin Lin Monroe baita ere. Beraz, txandanetako garaileak, zaki pampita Humore ona nagusi beraz e, miluze saioaren eh, gure herriko bertsioan eh, eta azken egunotako ekimenak ikusita datozen egunetako ei begira jarriko gara orain bi har bertan fracking delakoari buruzko saioa eginen da kulturgunean berrio zarko gazte asambladak fracking ez Nafarroa plataformarekin elkarlanean informazio saio berezi bat prestatu du biharko arratsaleko 7 erdietatik aurrera la sombra del fracking izeneko dokumentala proiektatuko dute eta horren ostean solasaldia eginen dute energia ateratzeko sistema kutsakor honen inguruan esan bezala zazpiterdietatik aurrera kulturgunean. gunean. Eta aurrera darrai berriozarko musika eskolaren programazio bereziak gaur eta bihar gitarra audizioak eginen dituzte. Musika eskolako ikasleen emanaldiekin aurrera eginen du berriozarko musika eskolak gaur arratsaleko zazpietan eta bihar sei terdietatik aurrera. Martxoaren hogeita batera bitartean luzatuko dira entzunaldi hauek. Kontzertuetara sartzeko gonbidapena eskatu beharko da eta hoiek egun berean jaso ditzakezue eskolako idazkaritza bulegoan emanaldia hasi baino ordu bete lehenagotik. gotik. Eta itzordu gehiago urrengo larun batean Euskarazko ilustrazio lantegia eginen da kulturgunean etxe paresariaren antolakuntzak sustatutako lantegia da 6 zazpi eta zortzi urteko aurrei zuzendua. Lantegia martxoaren bederatzean eginen da larun batarekin goizeko amaiketatik eguerdiko ordu batak arte kulturgunean 6 zazpi eta zortzi urteko aur e, Euskaldunei zuzendua dago lehen esan dugun bezala. Izen ematean 0 amabira deituta egin dezakezue, gaurtik aste azkenera bi tartean, goizeko sortzietatik agriatxaleko zazpiak arte, eta lekuak mugatuak dira, beraz eh, izena ematearen ordenean banatuko dira plaza horiek hori bai, berriozaren erroldatuek lehentasuna izanen dute banaketan. Onartutako pertsonek SMS mezu bat jasoko dute martxoaren seitik aurrera. Eta azkeno ohar bat, maiatzaren emezortzian herrira mugimenduak elkartasun azoka eginen du eta horrietarako material bilketa abiatu dute egunotan. Ostegunero zazpietatik sortzietara, arretxaleko zazpietatik sortzietara argitu behar dugu, orotariko materialea jasoko dute zuloalai elkartean, besteak beste liburuak, arropa, oinetakoak, sukalde tresnak, poltsak eta abar luze bat. Eta oraintxe, dida batean eh, berriozar futbol elkartearen emaitzak aipatuko dizkizuegu gizonezkoen futbolari dagokionez lehen regional maiako taldeak donezte izan zuen aurkari eta iruta hutsen galdu egin zuten berriozartarrek. Gazteek eh, berriz joar kamira izan zuten aurrez aurre eta huts eta bost irabazi egin zuten kadeteak A taldea ardoiren kontra aritu zen bat eta zazpi galdendu ziren berriozartarrak eta emaitza bikaina ere kadeteak B taldeak lortu zuena berrio zarrien jokatutako partidan e, bost eta bat e, e, gaiendu ba izitzaien e, lezka iruri aurrak A taldea betiko skor izan zuen aurrez aurre lekun berrin hauek bost eta bi galdu egin zuten eta galdu ere aurrak B taldea San Fermin ikastolaren e, kontra bost eta utx Emakumezkoen futbolari dagokionez, regional mailako emakumezkoen taldeak Peña Esport izan zuen aurkari eta bi eta bat irabazi zuten Berriozarkoek. Zorionak emakumezkoen zortziko futbolari dagokionez berriz, beti gazte izan zuten aurkari eta utxe eta bi irabazi zuten hauek ere. Zortziko futbolarekin eh, jarraituko dugu, baina oraingoan gizonezkoen zortziko futbolarekin A taldeak B izan zuen aurrez aurre, bost eta bi irabazi egin zuten. B taldeak ere irabazi egin zuen San Zerninen aurka bost eta bat eta C taldeak Mendi Jorriren kontra jokatu zuen eta irabazi ere bost eta zazpi bukatzeko D taldeak galdu egin zuen Amigoren kontra Berriozarren bi eta 11. Bukatzeko futbito norgeiagokak eh, aipatuko ditugu berriozarak ba, eh, berdindu egin zuen, berdinketa lortu zuen ardoiren eh, kontra, betaldeak eguesi barrien aurka jokatu zuen eta irabazi egin zuen, eta irabazi ere berriozarzek azpiela gainaren kontra, berriozardek egoalderen kontra jokatzekoa zen, baina bertan bera gelditu zen partida. E taldea sanzerdinen kontra jokatu zuen eta galdu egin zuen, F taldeak berriz, e, irabazi egin zuen ardoiren aurka G taldeak atxeden aldia zuen asteburu honetan eta H taldeak uarteren e, kontra irabazi egin zuen I taldeak e, ketal lortu zuen ardoiren e, kontra eta mutilbera taldearen aurka jokatu zuen e, J taldeak eta galdu egin zuen K taldeak sanzernin izan zuen aurkari eta irabazi egin zuen eta bukatzeko L taldeak nesken taldeak amaiurren kontra jokatu zuen eta irabazi egin zuen Eta egunero bezala, egunkarien eh, irakurketari ekinen diogu orain, gaur berria egunkaririk eh, ez dugu eta diario de notiziasekin hasiko dugu gaurko errepasoa. Nafarroako bosteun enpresek esportazioaren bidea hartu dute 2000 eta bederatzetik ona, barne merkatuaren erorketa dela medion. Badira beste lerri buru batzuk ere, amar lurrik araberri izan dira erreniegan eta irurogeita mairu diraia da ingurumarietan erregistratu direnak azken emezortzi egunetan. Beste lako kontuak hogeita bost mila pertsona mauka honen bila. titular honek erreferentzia egiten dio, baluarten asteburu honetan egintzen estokaren feriari. Eta bukatzeko, ondokoa Alemania da Nafarroako Unibertsitate Publikoko Industria Ingeniarien helbururik gogokoena. Gara egunkaria hartuta ondokoa irakur dezakegu buru nagusien artean Ines del Rio preso politikoa Europan defendituko duen talde juridikoa aurkeztuko du herrirak eta e, beste buru handien artean hause armakuztea presoak ieslariak edo torturak maiganean izanen dira foro sozialean foro soziala lokarrik eta bakebideak sustatutako ekimena da. Bukatzeko kirolak irujo zabaleta eta arretxe begino jardunaldiko irabazleak. Eta bukatzeko diario de Navarra hartuko dugu eskuartean. Miguel Sanzek kan hauziaren inguruan informazioa emateko eskaria aztertuko du parlamentuak. Ekonomia kontuetan eh, lerroburu deigarri bat azkoien taldeak bat kakots bat milioi euroko irabaziekin amaitu zuen 2000 eta amabian deigarria da duela ez asko e, azkoien taldean hainbat eh, kaleratze izan zirelako. Beste titular batzuk ere nabarmendu ditzakegu zenbait adituren arabera krisiak baditu abantailak seme alabak az ezteko orduan Horixe dio behintzat diario de Navarriak eta bukatzeko bukatzeko hause eguzkitzu hasiko dastea, baina zeruak estali eginen dira arriatxalde honetan. Eta gure kiosko digitala istearekin batera eguraldiaz mintzatuko gara segituan. esnatu da eguna, oraintxe bertan amar graduren eh, bueltan eh, gaude berriozaren, eta badirudi temperaturak eutxiko eh, diola egunean zehar, ba, merkurioak bederatzi eta amar graduren artean, e, ba, markatuko baitu datozen orduetan ere hori bai datozen egunetarako badirudi ba, okertze aldera eginen duela eguraldiak e, hori bai zeruak e, naiz eta Oskar Biegon goizaren lehen orduetan edo goizeko lehen orduetan badirudi arratsaldean ba estalita egonen direla Eta hause izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irriatearen sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.